Esmeralda Atanasiu Gardiev estis rumana pianisto, componistino cae music educisto. Si nascigis en Galatz, oriente de la nuna Rumanio. Esmeralda Atanasiu studis pianon cae componadon en Bucaresto. De tie si iris al Parizo, kie la austra pian virtuoso cae componisto Julius Schulhof estis sia instruisto. Post marlonga geetsigio cum Basilie Germasiu, sie zinigis alla rusa generalo Gardiev, kiu presentis sin al europai aristocratai circloi cae salonoi. Tio malfermis pordoin al Esmeralda Atanasiu Gardiev por eniri certain aristocratain musicain rondoin quie si ludis cae estis conata. Esmeralda, quiu versaine iam comensis componi, translocigis al malproxima Sankt Petersburgo, quie si studis componadon ce la pianisto, componisto cae dirigento Anton Rubinstein. Post la rumana, sen dependigia milito contra la otomana imperio, Esmeralda revenis al Bucaresto, quie si instruis canton, liuton cae pianon. En la Bucarestai salonoi, crom esti invitita por canti cae ludi pianon cae liuton, Esmeralda Atanasio Gardiev estis reconita qui el componistino, cae siai componagioi estis ofte ludatai. Siai vercoi estis publicigitai del eldonisto Gebauer en Bucaresto. Interesa estas la studo de Derek Scott pri la Salon Musico de la XIX Jartento en Bucaresto cae Londono. Lau Scott, tiu ci compar studo estas same interesa pro la similetsoi quio in G. Malcashas quiel pro la diferentsoi ambau grandu urboi sentigis for de la creado de internaziai successoi. Ion al ili interesis pli. Scott compara salona in musico in en Londono cae Bucaresto, cune cun la largei sociai aferoi de classo, sexo cae identezzo. Li focusigas al danza, musico, kaj li analizas kiel estas usatai tradiciaj arioi. Tiam Scott discutas la contribuon de virinoi a la creado de salon Musico, rigardante la pligion de angla y virinaj y de salon baladoi, que en Rumanio la salon componajoin de Esmeralda Atanasio Gardiev. Li includas mallongan analizon de sia rumana caractero opus quardec qui quies dua nomo estas fantasio por pianoforte dedicita al Rubinstein, verkita circa 1871. En gi la analizanto trovas exemploin de ricei romanticae harmonioi. Scott enfasas que sencio pri salon musico la compreno de la degnaue iarcenta musica vivo en Britio cae Rumanio estas neadequata. En Londono cae Bucaresto la salon musicoi permesas observi la publica in kai privata in aspecto in de la music creado. Publica, char la musico estas publicigita kai interjanjita, kai privata, char la salonoi, quancam malfermai al gastoi, gi estis parto de heima spazio. Multai alla componagioi de Atanasio Gardiev estas impiritai de la rumana folcloro, mazurcoi, polcoi, canzonoi, sed ancau si vercis marjon cae himnon por mixa coruso. Same estas vercoi cun textoi en la Franza cae en la Germana cae popol servai canzonoi. Multae el siei componajoi estas dedicitae al rumana regio Carol Launua au al membroi de la aristocrataro. Quelcai pezzoi de Athanasiu Gardiev plubibis, principe quelcai vercoi por sol luda piano. Arnold Lucker prescribas la mazurcon memoraggio el Odesso opus tridec quar dirante post impeta en conduco, comense qui el marcio, sequas quasau improvisita melancolia cavatin simila pianludo. La coloraturo serpentuma supren, Chopin sonas tra la voyaggia passio, quasau masurio estus proxime de la nigra maru.